Thank you. Vysokých Tatier. V relácii Spirituálny kapitál dnes s témou konšpiračné fakty a najzaujímavejšia doba. Vítajte pri počúvaní. Máme tu tak čas nad nulou, troška začalo tak jemno linko snežiť, ale mali sme tu nejaké dni, ako keby bol na výrok už na blate. No a pred pár nejakými dňami sme tu mali aj minus 14. To počasie sa mení a je to, preto je to aj zaujímavé. Bol som vám, a tedy to bolo pred nejakým, mali dvoma rokmi, v Bratislave išiel som k jezuitom na Svetu Omšu a tam končila tá Sveta Omša, bol to Páter Lacko Čontoš, ktorý ho viedol a ukončil celú tú liturgiu zaujímavou vetou, ktoré v nadpise dnešnej relácie žijeme vo fantastickej, najzaujímavejšej dobe. Tak to povedal svojim poslucháčom, aj mne a ja teraz za vám. Čo tým asi myslel? Ozaj máme toľko vynálezov, čo ľudstvo má, toľko vymožeností, plné obchody. Toľko programov, keď niekto sa venuje hudbe, má tu tisíce CD-čiek. Keď niekto miluje knihy, má tu tisíce kníh. Keď niekoho zaujímajú fascinujúce tajemstva, má tu internet a môže sa uklikať až k smrti. V tom dobrom je to ozaj najzaujímavejšia doba v histórii ľudstva. Má to veľmi pozitívnu stránku, ale paradoxne sú tu aj najväčšie možnosti robiť zlo. Keď sa niekto chce zohaviť, tak pár kliknutí a má tam presačím, koľko chce, môže sa zadláviť, zadusiť tým pornografiami a nikto mu to nezakazuje, nikto mu ani nehovorí, že ako je to na krabičke cigariet, že pozor, škodí to zdraviu, nadmerné fajčenie, alebo len fajčenie ako také hoci fajčenie má aj pozitíva. Stretol som vám pred týždňom to bolo s takou fešandou tam bol, ja som bol doma kamarátmi na Štrbskom plese a tam Elios Rostas. A on sa tak rozpamätúval, že on tu chodil ako malé dieťa do tatier, lebo mal nejaké problémy s dýchaním a že veľmi mu pomohlo bavkanie fajky na zdravie, že odtedy už mu prestali tie problémy s plúcami. No predstavte, fajčenie má aj svoje pozitíva. Kto si to aj cez COVID povedal, že tí, ktorí boli zaobalení nikotínovým dymom, tak na nich sa ten vírus menej chytal. Je to celkom možná. Tak ako alkohol určite aj fajčenie má svoje pozitíva, hoci to robí veľmi veľa, potom aj zlá, keď sa toho berie veľa Čiže máme tu také možnosti, o akých naši otcovia, dedovia, pradedovia ani nesnívali, čo my máme okolo seba. Taký rozvoj, taký blahobyt, také všetkého možného nadbytok, nenormálne veľa, ale máme tu aj druhý paradox, čo si ako duchovný človek uvedomujem a pripomínam vám to, aby ste sa nie, neboli jednookí, ako je postihnutých veľa Slovákov jednookých, že si všímajú len to, ako sa zarába v Rakúsku, ako sa zarába v Anglicku, Nemecku, ale aj do, do, utekajú do Švajčiarska, lebo tam majú 5000 hneď zarobené. Toto si všimnú jedným okom a to hneď vedia a na to hneď skočia, ale nevšímajú si to, že sú chudobnejšie krajiny možno aj tých krajín 150 chudobnejších, ako je Slovensko, a možno nejakých 50 bohatších ako Slovensko. A keď si jedným okom všímaš tých bohatších, druhým okom si všímaj aj dve tretiny tých chudobnejších, ako je Ukrajina, ako je India, alebo do Bangladeža. Dozvedel si sa to, že tam stavebný robotník zarába nejakých 20 eur a musí robiť celý deň na stavbe. E, Prepašte, nie celý deň, to na celý mesiac práve majú. Takú, také obrovské rozdiely sú v tých menách. Strašné niečo, že to mocný sveta takto nastavili. A tam sú milióny ľudí, napríklad v tom Bangladeži v nejakej Indii tam ich je vyše miliardy. Aj v tom je zaujímavá doba, že si to môžeme všímať, uvedomovať a cez internet, ktoré je slobodné médium, sa môžeme preklikať na všelijaké záhady, všelijaké paradoxy. Tak vám tu pripomínam z duchovného hľadiska, aby sme nezblbli, nepreinformovali sa len v tej svojej oblasti, ktorá nám vyhovuje, ktorej sa doma cítime, a všímame si ho, alebo tam sa hrabkáme. A niekde v tých pozitívach či o svojich negatívach, ale občas vnímajme aj svet okolo seba, uvedomujme si jeho paradoxy, no a všímajme si nielen to, to bohaté, ale aj to chudobné, aj to normálne snáď. Čo je eticky normálne? Kto to vlastne kalibruje? Raz mi napísal, že to zo pár rokov jeden z poslucháčov. Kto vlastne určuje, čo je dobro a čo je zlo? Čo je pravda? a čo je už lož. Čo sú konšpiračné teórie a čo sú tzv. konšpiračné fakty. Preto konšpiračné, pretože sa neuverejňujú mnohé veci v tých veľkých televíziách, štátnych, korporátnych, tých profesionálnych mediálnych domoch, tam sú tie správy upravované do nejakej takej podoby, aby boli priateľné a sú tam veľmi silno manipulované. A vy, ktorí ste súčasť teda tých mainstreamových médií, nikto vás nevyzýva z cirkevných predstavených, tak ja ich teraz troška nahradím, vy budete aj zodpovedení za to, keď tam vystupujete v takých televíziách, ktoré majú miliónovú sledovanosť. Budete zodpovední za to, čo sa tam deje. No a vy budete takisto zodpovední za tie konšpiračné teórie, kadejaké <laughs> hoaxy na tej alternatíve. Keď sa tam pohybujete a ste tam prítomní 11 rokov, máte pravdu. Ja občas sledujem aj kolegov, občas ich počúvam nejaké tie iné relácie. A niekedy sa priznám, že ma to nebaví. No, sú, my inteligenti, keď nás niečo nebaví, viete, čo urobíme? No, klikneme a vypneme to. Ale čo urobí jeho veličenstvo? Primitív? No tak ten potrebuje zavolať do relácie a to, čo ho nebaví, tak poriadne tam niekomu vynadať do priamého prenosu, do mainstreamu sa nedá dovolať, ale do alternatívy sa dá a tam zavolá a tam niekomu vynadá, že sa to nedá počúvať. No tak ale tak ty si čo, primitív či čo si? Ty nemáš ani základnú školu? No však si to vypni a nehaj to žiť. Keď si ty nejaká rastlina, nejaká gladiola, tak nechaj rúžu žiť, nechaj fialku žiť, nechaj aj bodliak žiť. To je príroda, to je rozmanitosť. A nie sme všetci rovnakí. A keď teba bavia nejaké gladiolové relácie, tak nechaj, sú to aj nejaké rúži, rúže, sú to aj nejaké fialkové relácie, sú to aj pre slnečnice, je tu niečo aj pre ezoteriku, je tu niečo aj pre církev, kresťanov sa venujeme tej svojej oblasti, ktorej sa vyznáme, roky sa tam pohybujeme, boli sme tu asi stvoriteľom daní, každý v nejakej tej oblasti. No a potrebujeme sa zorientovať, a keď badáme nejaký problém aj v cirkevnej oblasti medzi kresťanmi, no tak nejak si ten osud, prozreteľnosť vygenerovala nejakých tých hovorcov, nejakých tých moderátorov, ja som jeden z nich, ktorý bol poslaný do alternatívy, no tak to komentujem ako viem. Vážte, vážte si to, že tu niekto niečo robí. Mnohokrát nezištne to robí, nemá za to zaplatené a on to robí z lásky k veci a vám môže nejako prospieť. A keď ty cítiš, že ti to neprospieva, tak nenadávaj, nevyčítaj, Vypni si to a venuj sa niečomu, čo považuješ za niečo prospešné sebe. Tak je to jednoduché. Ak niekto je primitívno, treba ho vychovať. No asi mu základnú výbavu nedal otec, mama alebo škola, tak mu ho treba pripomenúť, že 2 a 2 sú 4. Tak jednoduché. To je znak inteligentného človeka. A keď ti nejaký moderátor ako ja alebo niekto druhý badí, No tak ponúkni a urob niečo lepšie, nech sa ti páči. Napríklad. A keď neponúkaš nič, no tak buď ticho a vypadni. Keď si nevieš vážiť niečo, čo sa ti ponúka. Nezištne dobrotiv. Takú jednu ponuku som dal pred pár rokmi, aj som ho potom zopakoval po ďalších pár rokoch, tak ho pripomeniem aj v tomto 11. roku. Ak niekto nachytá paľa pakoša, že propaguje nejaké, ne, nejakú nemravnosť, nejaký vyslovený blud, niečo, čo sa nepáči Bohu, čo uráža ľudí, nachytáš ma, však sa to dá nájsť, dohľadať, dokážeš mi to. Ja ti kúpim za to šampanské. A ešte sa potom poslucháčom ospravedlním, prepáčte, prepáčte, som nemravný, to a tu som zlyhal. Nestalo sa to ani raz, nikto Nikomu som to šampanské nekúpil, no tak si ho kúpim sám sebe, dám si ho a pomyslím si, páne vďaka, ak je niečo dobré vo mne, to není moje nižšie ego, to si ty. A tebe nech je česť a chvála a sláva. Častokrát sa človek zmýli, ale dobromyselne sa pomýli. Ja nemám povahu, že idem niekoho manipulovať a klamať, ale určite nie som Boh, som jeden z ľudí, sa mýlim, ako každý milí celé ľudské. A keď ma niekto na to upozorní, tam a tam si povedal nepresné meno, nepresný údaj, tam si mal brept, nevhodne si, nevhodným tónom, joj, ďakujem ti za upozornenie, to urobí inteligentný, čiže pokorný človek, normálny človek a nebude sa urážať. Ak sme my, teda konšpiračné rádio, ja som zavolal Robovi Bezákovi. Robert, vyšla nejaká kniha od Jana Sokola, tvojho predchodcu v Trnave a vysvetľuje tam veľmi nepríjemné veci voči tvojej osobe. Mám na ňo číslo, poznáme sa z Prievidze. Boli sme kolegovia Bystrici, on bol na Starých horách, ja som bol v nemocnici, tak sme sa občas stretali. Robert, poď niečo povieš, lebo sú to veľmi vážne obvinenia na tvoju adresu. A on zareagoval, viete ako? Čože, do toho konšpiračného rádia? slobodný vysielač a zložil. Čiže jednou vetou odpíšem prácu 100 relácií, tisíce poslucháčov, tu sú tisíce hodín nahraté jednou vetou, ale to robia primitívy. Prepáč, Robert není primitív. On je inteligentný chlapec, ale tu sa zachoval ako totálny primitív. Jednou vetou odpíše snahu, prácu stoviek ľudí a tisíce sledovateľov. Možno to slobodný vysielač, možno máš 50 tisíc, neviem, či viac, či menej. Toto sa robí? Toto robí jeden arcibiskup? Toto robí jeden kresťan? Však nie. No. Tak to nerobte. Ak ma Robert počúvaš, tak sa za to ospravedlň, zavolaj do tejto relácie a povedz svoje stanovisko, ako si to myslel E, vraj ma počúvaš, mi kto si povedal. A sleduješ možno roky. A keď ťa človek pozve, tam pán arcibiskup bol dlho ticho, odvolaní bolo 2012, Benedikt dožišiel 2013 a odvolal na arcibiskupa, čo sa stáva tak raz za tisíc rokov. Posledný odvolaný na tomto území bol biskup Gorazd, nástupca arcibiskupa Metoda. Metod zomrel 885, nevieme ani kde je pochovaný. Vraj sa našli nejaké ostatky, nejaká jasnovitka, Anička Tomanová, ukázali jej nejaké relikvie a povedala, toto je metod. Metodová, metodová lepka, alebo niečo také vrahu, tam, kde si majú v Hradci Králové. A mlčí sa o tom, kto vie, či to cirkevné autority uznali. Metod zomrel 885, 6. apríla, kedy vznikla táto relácia, neplánoval som to, tak nadvezujem na učeníkov svätého Cyrila Metoda, aj na jeho osobne, na jeho ohlasovanie Evanília na tomto území. 6. apríla to bude už 12 rokov, ak toho dožijeme. Áno, a Metod bol tiež nazvaný, že je konšpirátor, novotár, bludár, zavádza niečo, čo rímska církev vtedy neforsírovala, nejaký liturgický jazyk v slovenskom jazyku, staroslovenčine. No to nebolo zvykom, ale pápež mu to povolil, jeden druhý mu to zakázal a Štefan V. kázal vyštvať učeníkov za Dunaj. No ale dozviete sa zo zákulise stajných informácií, že ten list Štefana V. bol falzifikát, vyhotovený nejakými vichingami, ktorí chceli zničiť to metodovo sveté, dielo Cyrila metoda. Tak to môže byť konšpirácia, môže to byť vymysel a môže to byť aj fakt. Ako to my dnes zistíme? Ale nad tým sa môžeme, inteligentný človek sa zamyslí, primitív, ten má v tom veľmi jasno. On má nejaký svoj primitívny pudový pocit a podľa tých pudov zareaguje tak, že toto je zlo, toto je dobro a toho, kto nemá jeho názor, odsúdi, naň ho napľuje. A keby bol pri moci, tak niekoho upáli a ešte si myslí, aby odejde hneď slúžiť svatú omšu, lebo si myslí, že urobil dobrý skutok a to, že je satanista, na to, na to tuším do konca života nepríde. Tak to tu žijeme, no. Konspiráre znamená po latinsky spolu dýchať, byť jedného ducha, to dýchanky s niekým, kto nemá to mainstreamové zmýšľanie, kto sa odchyluje, je už troška alternatívny, už je podozrivý, už je čudák, už ho treba odsudzovať. No, toto, to je pícha. Toto nás v škole neučili, že to je veľmi sprostá pícha, tak ja vám to pripomenúť musím, takúto hlúposť, takúto píchu primitívnu nerobte, pretože si poškodíte veľmi vážne dušu a keď začnete odsudzovaním a nafukovaním sa, a likvidovaním nejakú opozíciu, nejakých kolegov, hádzať ich cez palubu, hodiť ich žralokom a myslieť si, že som urobil dobrý skutok a pritom ste na palube boli 20 rokov a konečne ste sa zbavili niekoho, kto má iný názor, kto má možno lepšie výsledky, možno lepšiu prácu, ale vy ste pri moci a ste ho hodili. Ste satanisti. Vraždíte toto vám pán Ježiš zakázal, toto uráža Boha, toto likviduje blížneho, toto zneúctiuje samého seba. Je to v absolútnom protiklade biblickému svedectvu miluj Boha, miluj blížneho a miluj aj seba samého. To je veta, ktorú by ste našli v starom zákone, už Mojžiš to nariadil uctievačom Boha. Boha vtedajším Židom, aby toto rešpektovali. Je to súhrana, ak, ak nevieš, čo to konkrétne je, no tak tu máš desatoro božích prikázaní, to ti konkrétne dovysvetľujú, čo to je milovať Boha, blížneho a seba samého. To neznamená oponenta zničiť. To robia satanisti. Tí dnes neexistujú satanisti, nie. To, nebol, to, to bolo to je také podobenstvo a možno z minulého století ešte, ale to už nie v 21. Táto modernistická círke, to je niečo veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné. Ani to sa nedozviete oficiálnych vatikánskych médiách, ani tých cirkevných na tomto území. Oni sa tvária, že je všetko v poriadku, a teraz ideme si uctievať, áno, nie sme primitívi, ako kedysi pred druhým vatikánskym koncelom, že ideme likvidovať členov iných náboženstiev. No to bolo strašné, to bola doba temná. Dnes si uctíme v každého člena iného náboženstva. No to je pekné. To je pekné, že ste na to prišli, na to ste mali prísť v prvom storočí, nie v 21. Ale milovať nejakého človeka, ktorý si uctieva modlu, neznamená, že ja si klaknem spolu s tým nešťastníkom a budem si tú modlu uctievať a zradím Boha a urobím zločin. To není milovanie Boha však. A to není ani milovanie toho blížneho, pretože ja mu klamem ja mu pomáham robiť zlo, kláňať sa nejakej leži, nejakému falošnému bôžikovi. Na do tretice je to absolútne zneúcťovanie samého seba. Ja ako kresťan som Boží chrám. Ja nemám čo zneúctiovať samého seba. Ja sa mám držať v seba úcte. Tak ako nemám, keď si vypijem alkohol, musím sa brzdiť doma sklony a také nemám Niekto, niekto si rád vypije a už je troška pripitý a niekto je opitý. To je zneúctievanie seba, však to nemá robiť kresťan. A keď má s tým problém a má sa modliť, Bože, pomôž mi, nech ja toto zvládnem. Podobne kresťan, keď sa pozrie na holú ženu, však povie, aha, však to je krásne Božie dielo, ale ja dlhšie ako 2-3 sekundy na to pozerať nemôžem, lebo ma to spáli. Mi to zničí a zabije svetú cúdnosť. Hrážim tým Ducha Svetého, ak by som mal nejakú partnerku, manželku vedľa seba, však ona to pocíti, že jej robím zlo. Tak jej budem robiť zlo, aj sebe budem robiť zlo, aj Bohu budem robiť zlo. O čom je to? No na satanizme to je však. A pozor, pozor, to môže aj kresťan upadnúť do takéhoto blúdenia, pokušenia, bláznovstva, čo vlastne podporuje modly, podporuje hriechy, vstupuje do ňoho nejaký dym, škodlivý, jedovatý a nechá to a bude to dýchať aj ten dym, z výfuku ho bude dýchať, jemu to je jedno, už tak ho sprostel. Však keď príde nejaký dym z pece, tak otvorím okná a potrebujem čerstvý vzduch. Ja to nebudem, teplo je dobré, to ďaká Bohu, ale keď mi tá piecka dymy, musím niečo s tým robiť. A nesmím sa nechať takto zadimovať, zneúctovať. Tak v čom je problém tej modernistickej cirkvi? Svetý Pius X povedal o modernizme, že modernisti sú blci v ovčom rúchu. Toto vám nikdy títo modernistickí preláti neprezradia. Tak vám to hovorím v alternatíve, ak si niekto myslí, že to je konšpirácia, tak si to daj do vyhľadávača, svetý Pius X, modernisti sú vlci vo čom ruchu a ono ti to tam nájde a zistíš, takto si to overíš z jedného zdroja, druhého, tretieho, keď sa ti niečo nezdá, pretože aj na tom internete aj v slobodnom vysielači sa všeličo môže. My tu máme väčšiu slobodu a je tu máme väčšie pokušenie tu tárať niečo, čo sa nám páči, čo, sa za, čo nám zvýši sledovanosť alebo čo nás urobí atraktívnejšími. Je to pokušenie, sledoval som nejakú reláciu a tam nejaký Slovák prišiel na to, že tento systém je skorumpovaný a treba odhodiť občianské preukazy a byť slobodný, živý človek. A odporúčal to všetkým. No ale to už tiež nemravné. A tam by mal tiež, kto vedie tú reláciu ako moderátor, neviem, či ho upozornil na to, ale toto, čo robíte, tak to poškodzujeme aj tých občanov. Však oni potrebujú byť niekde registrovaní, keď si idú vybaviť napríklad mobil alebo nejakú prácu, alebo budú, budú aj starší a potrebujú dôchodok. Ak vy ste zabezpečení na dôchodok, máte kde bývať, môžete si to dovoliť, ale väčšina ľudí to nemá, čiže nebuďme bezohľadní a vy takéto extrémistické názory korigujte, aj keď ho vyslovíte, aj keď to žijete, ale mali by sme piť tiež na stráži, tam, kde sme a keď sa stane, keď to uletí, keď možno fakt príde nejaký ten názor v nejakej relácie do konšpiračnej teórie, také už podozrivej do extrémistického názoru, tak by sme ho mali, ak sme tam, ak to sledujeme, u nás sa to dá napísať, zavolať, alebo sa s niekým stretnúť a povedať mu to medzi štyrmi očami. Alebo takto vo svojej relácii môžem niečo skomentovať, neviem presne, čo, kde to bola tá relácia, aby som to uviedol na pravú mieru. To je naša povinnosť. Aj to je láska k blížnemu, aj to je láska k Bohu, aj to je posvedcovanie samého seba, ktoré vám ja tu odporúčam. A títo modernisti sú, tak ako sa táto kotová nemôže, oni sa otrhli, oni už len po druhom Vatikánskom koncile, cirke posledných 60 rokov, oni zabudli na 2000 rokov vývoja a to mi ich nebezpečí. A rozducháva to nejaký fantomas z týchto medzi pracháčmi, on drží kontrolu nad peniazmi tohto sveta, má pod sebou už aj Svetové ekonomické fórum, aj OSN, aj VHO, FED, ten už majú 100 rokov, tlačia si peniazy koľko chcú a túto hlavnú zbraň peniaze používajú na skorumpovanie úplne všetkého. A vraj sa pustili už aj do cirkvy, majú tam svojim agentov a títo agenti nosia mitry. Toto sa nikdy nedozviete v cirkevnom mainstreame. Toto vám nikdy arcibiskup Robert Bezák neprezradí. Hoci to vie. Toto nikdy nepovie svojim poslucháčom usmievajúci sa Tomáš Halík, ktorý sa pustil aj do nášho hrdinu Maroša Kufu, že je fašista a že ten slovenský štát a TISO a tak ďalej. A on pri svojej inteligencii a toľkých tituloch a toľkej sláve celosvetovej na internete najsledovanejší, najslavnejší, tak ten povie, nech žije Európska únia, ktorú vedú samovrahovia a neofašisti a spravili zástupnú vojnu tam proti Rusku a on proti tomu Rusku povie, stop Rusko, tam je všetko zle. Rusko je celé zle a Európska únia len dobre. Modlárstvo ako šľak, pán profesor. Chcel som vám to povedať osobne a menej emotívne, že ste modlár. Odporúčate ťažké hriechy, aby sa ľudia kláňali modle Európskej únie a nekritizovali ju. Tie samovrežené hrozné veci, vojnoštváčke, spolu s Amerikou dali 400 miliárd na zbrania vraždenie. A vy toto obhajujete? Toto sú tí modernisti. Oni majú aj dobré veci, dobre, fantastické sa vznášajú, aj úžasné, ale popri tom sú modlári a nekajúci modlári. A nemá ich kto napomenúť, pretože skutok milosrdenstva znamená nie sa čičíkať niekomu a líškať, ale ho hriešnikov spasiteľne napomenúť pretože uletíte z reality úplne mimo a zo sebou zoberete milióny ľudí, ako títo preládi v tomto balóne modernistickou cirkvou, kde si do neznáma sa to vymkne kontrole a beda im. Strička to vidí, ohavnosť pustofenia je už tu, veru, veru. Dáme pauzu, dáme pieseň. Dúfam, že nepatrí medzi primitívov, ktorý iba niekoho učiernia, kopnú do neho a kážu všetkým ostatným ho nenávidieť. Napríklad pána profesora Halíka. On má aj dobré veci. Ja som jeho jeden študent a obdivovateľ, čitateľ jeho kníh a tam som sa v jednej z tých kníh jeho dočítal, Konšpiračné teórie ponúkajú jednoduché odpoviedi na zložité otázky. To je povšimnutia hodná veta, veľmi inteligentná, veľmi dobrá. Niekedy je ozaj tá realita okolo nás veľmi ťažká na pochopenie. Také paradoxy, že to unesú snáď len tí naj mentálne najvyspelejší, najinteligentnejší, najmrvnejší. Väčšina ľudí má zdiania okolo obrovský chaos. Nevedia to ani pomenovať, nechcú sa tomu venovať, je to príliš komplikované, preto prídu na nejakú propagandu, kde sú jednoduché odpovede na zložité otázky a kde jedna pani Evka mi to povedala poprade. Ja chcem radšej také rozprávky, viete. A vy tak náročné veci tu rozprávate, rozoberáte aj v tom rádiu ako publicista, to komentujete. A to je strašne náročné na rozmýšľanie, ťažké pre nás. Ja radšej takú rozprávku pre deti, hoci sú ľudia po 50 po 60 tak sú ako malé deti a v dospelých telách a treba ich aj pochopiť, že je to náročné sa zamýšľa troška hlbšie nad životom, nad realitou, nad dianím okolo nás. A preto ľudia podliehajú ideológiám a aj primitívnym, jednoduchým odpovediam. Občas to takto každý skočíme na to. Potrebujeme mať všetci kritické myslenie, a keď sa niečo dozvieme, nejakú informáciu, ak toto kritické myslenie, to, to inteligenti to všetci majú, tak každý inteligent sa tak zamyslia, toto, čo som si ja vypočul, aj pravda? A ak je to pravda, koľko percent je čistej pravdy? 10, 50, 90 percent na tom, čo som počul? Koľko je tam primiešaných hoaxov, konšpirácií, klebiet? Potrebujeme mediálnu gramotnosť. A tá sa prejavuje tak, že jednoducho nepozerám posledné roky, prepáčte, je nás viac, pribúdame, nepozeráme mainstreamové spravodajstvo, pretože klame, je to manipulácia. A upozorníme všetkých tých, ak náhodou je to nejaký mainstream, a dajte si pozor, tam sa tak klame s úsmevom, že to je nehorázne. Keby tu boli pastieri na tomto území duchovní, tak dajú do každého média, po každých správach, tam dajú nejakého kniaza, ktorý sa vyzná a bude to komentovať, toto bola dezinformácia. Pán prezident Pellegrini, čo ste povedali, že na východnom fronte Rusko-Ukrajina, že išlo o nevyprovokovaný konflikt. Ako si toto pán prezident dovolujete, akých to máte poradcov, celý slovenský národ dezinformujete. To je veľmi vážna vec. Tam Západ vyprovokoval ten konflikt. Tam bolo 14 tisíc mŕtvych Dombasanov od roku 2014 do začiatku tej vojny. To bolo vyprovokované. Z tohto sa sranda nerobí. Pán prezident, tisíce eur vraj máte najbohatší prezident, najväčšie výplaty. A vy sa nehambíte takto zavádzať národ slovenský. Toto by tam mal povedať nejaký kňaz po odvysielaní takéhoto spravodajstva mainstreamového napríklad. Pretože konšpirácie to je vlastne nejaké manipulovanie, nejaké klamanie, to sú konšpiračné teórie. A my, čo vám hovoríme, to sú nejaké konšpiračné fakty, ktoré sa dajú overiť a to si už nerobíte. Podobne to bolo s vakcínami, že ste doporučovali tie vakcíny, že sú len dobrou. A musíme to všetci prijať a keď príjmeme všetci vakcíny, tak sa konečne skončia lockdowny. To boli zločinné leží od podplatených nezodpovedných sopliakov my vám to tu otvorene hovoríme, to sa dá dohľadať. Bola nedávno konferencia v Českom parlamente. Boli tam nejakí veci, tuším sa to volalo 3 roky od covidu, kde jednoducho to, čo títo odborníci, ktorí boli vyhodení z hlavného spravodajstva, skončili mnohí v alternatíve, ktorí sa nenechali vystrašiť a udupať a začali odvážne hovoriť niečo iné, ako bola štátna propaganda, no tak teraz sa, po, o teraz sa to jednoducho potvrdzuje aj vedecky a oni na tej konferencii bohaté príspevky mali, že čo toto bolo, to bol nejaký otras. Ale dobre, že sme to zažili. Viete, na čo to bolo dobre? Aby som to iba nenegatizoval Aspoň ste mali v každej generácii dobre, že sa niečo také stane, lebo takýto ošial, takáto paranoja, takéto, takáto hysterické zuchalenie kolektívne sa udialo aj vtedy, keď sa upalovali bosorky. Na niekoho sa ukázalo prstom, zarevalo a všetci začali jačať, že to je bosorka a treba ho upáliť a církev v tom asistovala. Boli to satanisti, čo to organizovali. Pre nás nepochopiteľné, ako sa to mohlo stať. No tak ste to teraz zažili. Podobne sa stalo tu niekto podplatená propaganda, rozbesnil sa, cez médiá to hustil do, do ľudí, cez televízne obrazovky, strašil ich kadejakými falošnými číslami, falošnými nakazeniami a to, že vakcína, keď si zoberieš, tak všetko sa vyrieši a lákali ľudí na to, nejaké mobily im dali tenisky a očkovali ich aj na nejakom nádraží. To bolo trapné proti Bohu, proti vede, proti človeku a do tých ľudí hádzovali nanotechnológie okrem mRNA a nejakého oxidu grafénu. Nikto nevedel, čo to je. To sú všetko nezákonné veci. Ja sa strašne hambím aj za nemocničných duchovných, že nikto sa tu neozval, ich varí 4 tisíc na celom svete. A bol som medzi nimi. Tam sa porušovalo, robil sa výsmech informovaného súhlasu. Tým ľuďom dali niečo podpísať, nevedeli ani čo. To bol zločin. Ďalší zločin bolo, že im ukradli výhradu vo svedomí. To sú satanistické veci, čo vy robíte. A najsatanistickejšie je to, že teraz po 3 roky, 4 po covide sa to dozvedáte, že sú to aj následky po očkovaní že tam boli mnohé podvody a vy sa tvárite a hráte na svatých a chodíte na polonehodné, možno aj skoro nehodné sveté príjmania a tvárite sa, aký ste svetí pre Boha. Toto sú nie konšpiračné teórie, čo vám tu rozprávam. To sú surové konšpiračné fakty, ktoré sa dajú overiť to, že ste sa nechali oklamať, zmanipulovať a manipulovali ste iní a strašili ste, klamali ste, to sa dá všetko pochopiť, ale nedá sa pochopiť tá debilita po troch, štyroch rokoch, že nepoviem slovo prepáč, odpust. To kde je? Aké kresťanstvo to žijete? Akého Krista vy vyznávate? Už antikrista? A keď vám to Vigáno pripomenul, vypočujeme si ho, tak toho exkomunikujete, všetko zle urobil. A vy viete veľmi dobre, že polovicu vecí, ktoré povedal, sú prorocky varované z neba pre celú církev, že to neboli táraniny. A nemá, není jeden z vás, ktorý by poďakoval, pán Vigano, v tomto ste veľmi dobrí. A v tomto ste už prestrelil. Tu ste už extrémista, tu ste úplne celý Druhý vatikánsky koncil znegoval aj svetu Omšu Snobu, Zordo, aj o Františkovi všetko len zle. To ste uletel, tu ste mali urobiť pokáni a za toto sme vám dali ma dať Nobelovu aj Templetonovú celú cenu spolu. Počúvajme ho. Tento prevrat je súčasťou globálneho prevratu, organizovaného podvratnou lobby prebudenej ľavice, Svetovým ekonomickým fórom na finančnom fronte. Cieľom je zničenie každej formy odporu voči nastoleniu nového svetového poriadku, nastolenie vlád úplne kontrolovaných technokratickou elitou a vytvorenie nového náboženstva ľudstva, ktoré poskytne doktrinálne a morálne základy pre globalistickú dystopiu dystopia to je nejaký režim, ktorý bude niečo ako spojenie fašistického, komunistického a satanistického spolu. A proti človeku to bude, proti ľudstvu. Toto majú nachystané globalisti a on otvorene, ako jediný z biskupov to hovorí priamo, odvážne a presne mysliach týchto zločincov oddaných Antikristovi, pretože hovoríme o vláde Antikrista, mal byť Bergolie prvým pápežom v vozovkách novej ekumenickej a synodálnej cirkvi, pripravovanej už od druhého vatikánskeho koncilu. Práve kvôli tejto úplnej heterogenite, čo to je heterogenita, dokonca aj v porovnaní s jeho bezprostrednými predchodcami, aj tými najprogresívnejšími. Možno Bergulia považovať za páp... Nemožno Bergolia považovať za pápeža katolíckej cirkvi. Keď som bol za jedným dôstojným pánom, tu kde bývam, už odišiel, tak sa strašne hneval na to, tak vy v tej alternatíve hovoríte o Svetom Otcovi, že Bergoglio. No tak ale viete, prečo mu hovoríme Bergoglio civilné mal, pretože on sa nespráva ako otec. On nepozbudzuje ľudí k svetosti. On tam bol nasadený moci pánmi tohto sveta, aby tú cirkev úplne vykorenil, odklonil. Vy to nevidíte, my to tu hovoríme úplne otvorene. Ak si myslíte, že to konšpiračné teórie, myslím, že sa mýlite. Pigano pokračuje jasné, že ak by sa tento zásah do pápežských volieb preukázal, znamenalo by to neplatnosť týchto volieb a nelegitimitu, nelegitimitu Bergoliovho pápežstva. V skutočnosti by to bol veľký reset, pretože by to anulovalo všetky Bergoliové magisterské riadiace akty, od kacírskych encyklík až po menovania mnohých biskupov a kardinálov. Jediný z biskupov sa vyjadril odvážne, že voľba pápeža Bergolia nemusela byť legitímna. Mohla byť pod vplyvom lobistických skupín, tajných služieb, správcov tohto sveta. Ak by sa, ale nepovedal to teda na 100%, dal to ako konšpiračnú teóriu. Ja len dodávam, že jeho predchodca svätý pápež Jan Pavel II Myslím, že v univerzi Dominici Gregis má takú jednu zásadu, že ak niekto bude špekulovať a robiť nátlaky a podplácať pred voľbami za pápeža niek niekoho, všetky tie, všetky tie osoby, čo toto robia, sú exkomunikované z katolíckej cerkvy. A ten zvolený pápež by bol nelegitímny. To bude gól, keď to bude konšpiračný fakt. Zatiaľ je to len konšpiračná teória, o ktorej môžeme troška uvažovať, na to nemá nikto z nás. Nikto z nás dôkazy, ale videli sme, že ten František mal veľmi upovážlivé veci. Už len to, že požehnal vakcíny. Povedal, že vakcinovať sa je skutok lásky. To by bola aj dobrá veta, ale ak je to požehnanie mRNA technológie, ak je to zavádzanie do ľudí lipidových nanočastíc, ktoré mnohí vedci hovoria, že môžu zneplodňovať, že nás napájajú na internet veci, že naše tela, očkovaných teda tela, vysielajú Bluetooth signál, ktorý sa dá zachytiť napríklad aj v mobiloch. Aj môj mobil to zachytil. Tento novší, ten starší nie. Je tam normálne kód, číslo písmeno, číslo písmeno, asi 12. Vysielajú očkovaný a keď ten očkovaný odíde z nejakej vzdialenosti, nejakých varí 7-8 metrov, tak to z mobilu zmizne. Tí očkovaní sú pripojení na internet a toto požehnať je zločin toto do ľudí dať a nepovedať im, čo s vami robíme, je zločin. Zatiaľ je to konšpiračná teória, však ak toto budú konšpiračné fakty a vy nebudete za to robiť pokáne, ste spolu zločinci. A toto, keď pápež unáhlene požehná, tak to bolo ohavnosť spustošenia na svetých miestach. Toto vám nepovie hoci kto. Na to musí mať teda sakra niekde, veľkú odvahu. Niekde pripieve vám to niekto aj povie. Ale takto do médií to sú len vynimoční ľudia. Ďakujem Bohu, že vám o tom hovorím a nehovorím, že sú to všetko neomilné pravdy. Overte si, toto sú zatiaľ len teórie, ktoré tu povedal jeden z biskupov. Niektorí sa tak potichu pridali a Vigána aj ocenili, no ak niekto na Vigánovi videl, že je hodný len exkomunikácie, no dajte pozor, aby ste výraz neboli exkomunikovaní, pretože sa stalo viackrát v histórii, že Jana z Arku bola tiež exkomunikovaná. 15. storočí a upálená nejakým nešťastným traja biskup, jeden hlavný biskup Kušoči, ten chcel byť arcibiskupom, o nej prehlási, že bola bosorka. O Janovi Husovi sa tiež prehlásilo, bol exkomunikovaný, že to je arcikacír aj o svetom Cyrilovi a Metodovi, aj o sedmopočetníkoch. Tam prehlásili nejakí tí vichingovia, že sú to novotári a bludári a musia byť vyštvatí za Dunaj nahý, exkomunikovaní. No a prešlo pár dní. Jan Hus je reformátor Svetej cirkvi katolíckej, prehlásené svetým pápežom, Sveta Jana Zarku je patronka Francúzska a svetica Mučenica a svetý Cyril s Metodom sú spolu patroni Európy. Vážený, prišiel iný vietor však, aj vtedy boli takíto modernisti, len sa, boli, len sa vedeli pretvarovať, hráli sa na strašne tradičných, boli to farizei, církevní vlci, ktorí roztrhali tie najsenejšie ovečky, čo tam mali okolo seba. A urobili niečo, čo má tiež spomína to Tomáš Halík, to vás tiež na to upozorňujem v dobrom, že veľmi pekne viackrát to spomína, robíme obrovskú chybu, my ľudia a naša pícha, naša hlúposť, naše ego, že ak ja mám v sebe eh, nejakú, nejaké neočistené tmavé miesta v duši, tak veľmi rád miesto toho, aby som si ja poupratoval vo vlastnej izbe, vo vlastnej garáži, vo vlastnom srdci, tak veľmi rád ten bordel zhadzujem na niekoho okolo mňa. Kto je nevinnejší, kto je lepší, kto je svetejší. Volá sa to Karol Gustav Jung tento fenomén nazval premietanie toho svojho tieňa na plátno iného, na blížneho. Toto je vo svojej podstate bosoráctvo. Toto je v duchovnom živote totálne zlyhanie, je to gebrošina, babráctvo, je to pícha, ktorá, ak pracuje vo mne pícha, tak to veľmi rád urobí niekto, zhodí vinu na druhého a nerobí za to žiadne pokánie ani po 500 rokov. Kto vie, kde toto urobili aj farizei vo svojej dobe, ktorí mali veľmi dobré veci, boli pravej viere, mali svoje tituly, mali svoj úroveň, mali svoju inteligenciu, ale urobili obrovskú primitívnosť, že na pána Ježiša hľadali na ňom chyby. Že uzdravuje v sobotu, že sa stretáva s mýtnikmi a hriešnikmi, to im strašne vadilo, to znamená, že aj on je asi odpadnutý nejaký, aj on je darmožráč a pijan a nejaký smilník, lebo s takými ľuďmi sa stretá. A keď uzdraví v sobotu, musí byť, ako to urobil na schvál, aby, nás tu, aby nám tu poškodil církev a zneúctil Boha. tak je to, tak, tá pícha v nich toto robí. A za tou pýchou bola vraj závisť. To nám prezrádza evangelista že nevedeli prijať niekoho, že robím niečo, či hudbu, či basketbal, či e, náboženstvo a stretnem niekoho, kto je v niečom lepší. A ak by bol človek normálny, čiže aj pokorný, tak sa od neho učí. Tak ho dá do popredia a povie niekomu, aha, ten je lepší. Toto nedokážu. To keď si chlap zobere krásnu ženu, ja on ho miluje, ten manžel, ale keď príde E, vedľa tej, že ho niekto nezištnejšie miluje, tak to žiarliť začne. Žiarliť a natlaky robiť a, a, a triasť sa, bojí sa, že stratí tú ženu a je schopný aj vraždiť niekoho, kto je lepší od neho. Tak toto urobili farizei, že stretli niekoho lepšieho a miesto pokorného počúvania, uznania, že Ježiš je v niečom lepší, a dať ho, teda ja tu mám nejaké postavenie nejakého rabína alebo nejakého správcu nejakej katedrály, či som tu nejaký správca židovskej viery ako Kajfáš. Ježiš, ty si lepší ako ja, pod na miesto. Toho neboli schopní. Oni boli schopní len ho zlikvidovať. A to zlikvidovanie museli, museli to nejako narafičiť, tak si vymysleli na ňo a premietali do ňoho svoje tiene a ten hlavný, že je bohorúhač, že je kacír a že chce zničiť národ. Presne tieto, túto trojicu, najstrašnejšiu kriminalitu, to Ježiš nazval hriechy proti duchu svetému, toto páchali, oni malé hriešiky nepáchali. Nie, to si dávali pozor, z tých väčších sa možno aj spovedali, ale tie najstrašnejšie hriechy proti duchu svetému, tie ich ovládli a diabol a vrhli svoje tiene na pána Ježiša alebo na takýchto lepších bratov a sestry. Toto vás nemôžem neupozorniť, aj na Vigána sa vrhla vina, že on je arcikacír, on rozbíja, on robí všetko zlé, on ubližuje a nevideli, že on má aj kopu múdreho, oni ne, nedokážu, síce majú plné ústa synodality a milostrdenstva, oni nie sú schopní pozvať si toho vigána, vypočuť si ho a pochváliť ho za polovicu jeho prorockých prejav. Nie sú toho schopní. Ale to, že kiakomom omráčiť a hodiť cez palubu, tak to urobili. A nerobia za to žiadne pokáňa. Pokračuje Fernández tým, že zautočil aj na sedem bolesnú panu Máriu. No je čo obľudné. A vy sa nezabudnite všetci, vy pán Božkári na to nemo prizerať. Týchto modernistov, nešťastných. Vigáno pokračuje, dostali sme sa k paradoxu, v ktorom je občianská moc uzurpovaná zradcami hlbokého štátu. A tí sú spojení s náboženskou mocou, uzurpovanou zradcami v hlbokej cirkvi. Deep Church a Deep State. Preto neprekvapuje, že táto sekulárna, čiže svetská civilná moc prichádza na pomoc Bergolievskej cerkvi a zameriava sa na Bergolievých nepriateľov, teda na pravých katolíkov, ich tradičnejších, pretože ich považuje aj za nepriateľov prebudenej spoločnosti a globalistickej elity. Prebieha epochálny boj medzi dobrom a zlom, medzi Bohom a Satanom, medzi tými, ktorí uznávajú Krista ako kráľa a tými, ktorí pracujú na nastolení vlády Antikrista. Tento boj dosahuje svoju konečnú fázu, ale už nejaký čas sa formuje, najmä odkedy sa nepriatelia Krista zorganizovali do anticirkvy konkrétne do slobodomorárstva, ktoré je vo svojej podstate antikatolícké, pretože je protikresťanské a oddané satanovi. Toto vám neprezradí modernista ani jeden. Napríklad, pokračujem, cieľom slobodomorárstva a teda aj nového svetového poriadku je zničenie Krista prostredníctvom zničenia kresťanskej spoločnosti, kresťanskej kultúry, kresťanskej civilizácie a samozrejme katolického náboženstva. Satan nepríjma porážku, ktorú mu pán spôsobil na Golgote a keďže nedokáže poraziť toho, ktorý ho už navždy porazil, mstí sa na ľuďoch. Snaží sa čo najviac z nich stiahnuť do pekla. Vážne slova, hodné zamyslenia a myslím, že obrovskú chybu robia modernisticky preláti vo Vatikáne, že si nevšimli prorocké mementá, ktoré v týchto jeho slovách a mnohých jeho listoch zaznívali a Boh hovoril cez neho. To, že urobil chyby Vigano, ja to nepopieram, nebudem sa v tom hrabať, toho mali tiež napomenúť, ale to dobré, to prorocké, do ktorého sa žiaden jeden biskup až tak hlboko neponoril a tak s takou odvahou. Tak za to ja osobne biskupovi gratulujem, že nabral tú odvahu. Knihe pravdy, bolo predikované, že jeden z biskupov sa pozve a mnohí ho budú čítať a uľaví sa im, majú podobné názory. To je on. Ďalší bod z knihy Pravdy je splnený. Dáme pauzu, dáme pieseň. Keby ja vedela, kde bude cestu, aby bola hladká, aby sa nepotkla šuhajová matka popred ten dom cestu, aby každá iná. Pekne ďakujem tento týždeň pani Gabriele, Mírovi a Martinovi za podporu tejto práce. Tým, keď nás podporíte, tak si nás vážite. To, čo pre vás robíme, je to aj práca. Takým pekne ďakujeme. A ešte pekne ďakujem Sergejovi a Antonovi. Mal som problém s autom, ktoré mi požičal pán Juraj, s fínskou značkou, lebo bol vtedy vo Fínsku a zrazu mi to auto vyplo. Baterka. Tak mám Sergej dnes ešte ďakujem mu. A treba dať pozor, aby hovorím, nechoď rýchlo, prosím ťa, choď pomaly. A Anton, pán sused, mi požičal nabíjačku. Ten ma viackrát upozorňoval, že auto treba dobiť. Baterku, a mne to netreba, mu hovorím. Ja to mám poriadku, mne to štartuje. No, boží mi, aj cez neho, aj cez kontrolku v aute tam ukazovalo, že dobiť batérii, no, ale ide to všetko v poriadku. Až zrazu idem kde si a auto mi prestalo svietiť a ja idem, no to nič sa nestalo, hovorím Bohu ďaká, ak som to naparkoval na boku pod nejakú lampu a mám poučenie, tak učím aj vás, že niekedy to upozornenie od blížnych, niekedy sa nám aj Pán Boh cez tých blížnych prihovára. Viac informácií a číslo účtu je na umenežiť.eu, kde máte aj podstránku supervízie, kde sú rôzne karikatúry, ktoré vás snáď poučia a sú takým nadhľadom v tejto najzaujímavejšej už apokalyptickej dobe, čo sa tu deje. Aj na dnešnú reláciu tam máte umiestnenú jednu z nich, ktorá vystihuje niečo, čo sa deje a o čom by sa dala aj kniha napísať a jedna karikatúra to jedným obráštikom vystihne snáď a ešte sa aj zasmiať môžete. No počúvajme, čo nás čaká. To, čo sa nám splnilo, tých 20 bodov, iba a vyslovený blázon. Pán Ježiš povedal, nikoho nenazývajte blázon ako to tam má, že nenazývaj nikoho hlupák, lebo pôjdeš pred radu, Čiže pôjdeš na, na cirkevný súd a tam sa budeš musieť zodpovedať, že si niekoho nazval hlupák. To má pán Ježiš. A keď poviete niekomu, ty bohapustý blázon, ste hodný pekelného ohňa. O žiadnom pekle, žiadnych trestoch vám modernisti nepovedia nič. Oni sa budú priblblo usmievať, že všetko dobre dopadne a peklo je snad prázdne. A hriech, no ten sa postupne už ruší, už tam v Čechách, Neratové, na severných Čechách, kde si v katolíckom kostole obnovenom požičali to nejakému evangelickému páru a protestantský kazateľ a pastor osobášil dvoch mužov mladých, ktorí sa tam pochechtávali. Už to máme tu ďalší bod z knihy pravdy sa naplnil. Homosobáše budete nútení žehnať hriechu a budú homosobáše v katolických kostoloch. Už je to tu. A v Strednej Európe, v Čechách. Katolíckej cirkvi. Čo robia preláti? Pán šéf Nozík šéf biskupskej konferencie sa ozval, že neútočte nám na týchto, neútočte nám na týchto našich uh, utečencov z Ukrajiny, to je strašené, čo to robíte, však tí ľudia potrebujú pomoc a my v štáte cirkvím pomáhame, no pekne, pekne, ale na toto mali všetci kňazi, koľko nás je 5000 Československu a tí biskupy poveda dosť. Neodslúžime Svete Omše. Ideme robiť odprosujúcu pobožnosť najprv. Až potom budeme pokračovať. Je to hamba. Strašná. Vatikán mal exemplárne potrestať toho kňaza a toho biskupa, ktorý za toto zodpovedá. Ešte to neurobila katolícka církev, ale už je to v církvi. Urobili to evanilice, vy sa na to nemo prizeráte. Vy, blázni. Nepovedal som na nikoho konkrétne. Keby som už povedal, na pána profesora alebo na pána šéfa biskupskej konferencie by som pomenoval ty bohapustým blázon, to by bol zločin. Tomu sa ja vyhýbam. Ale toho, kto žehná ťažké hriechy v cirkvi a prehlasuje smilstvo za lásku a všetci, čo sa na to nemo prizerajú, ste blázni. Sná to prejde. Napíšte mi, či som zhrešil, či som hoden pekelného ohňa. Myslím, že nie, ale môžem sa mýliť. Už je to tu. A ľudia, ktorí utekajú na tie latinské homše, utekajú od takýchto modernistických prelátov, utekajú z takýchto pohoršlivých liturgií s nehonenými svetými príjmaniami, so zneocťovaním svetej Eucharistie, uražaním svetej Pany Márie sedem bolestnej a Eucharistie utekajú, lebo tam nemôžu vydržať. Sú to zadimené kostoly zadimené satanským dymom. A oni sa tam V rehocu usmievajú. Peklíčko je prázdne. A hriech neexistuje. Banda jedna. Nemravná. Bedavá. No počujme niečo také milšie, ale predikcia dosť vážna. Z roku 2012 nám prišlo toto proroctvo, čo nás čaká v Európe. Tieto posolstva ťa nesmú vystrašiť, moja drahá milovaná dcera, lebo ich dávam svetu z lásky, ktorú mám k celému ľudstvu. Poznanie udalostí, ktoré prídu, pomôže pripraviť moje deti, aby mohli brániť pravdu. Moje varovania môžu pomôcť šíriť obrátenie a umožnia mojim deťom, aby opäť uznali pravdu o mojom prísľube, že sa opäť vrátim. Môj druhý príchod sa uskutoční za vášho života, deti. Toto málo kto z vás verí, však som nepovedal ja. Ale ten, ktorý zomrel na kríži, sa nám tu ozval a vstal z mŕtvych, on žije, sa tu chystá vrátiť. Onedlho, vy, v tejto, vy, vy z tejto vyvolenej generácie budete žať zázraky mojej slávnej vlády na zemi. Medzi vás, moje vyvolené deti, zaraďujem aj tých, ktorí sa mi obrátili chrbtom a popierajú existenciu môjho milovaného Otca, Boha Najvyššieho. Moja láska obklopí tých, ktorí mnou pohrtajú. Časom sa obrátia. Uznanie mojich posolstiev, ktoré som dal tebe, môjmu prorokovi posledných čias, či prorokyni posledných čias, ktorej som zveril zodpovednosť za otvorenie siedmých pečatí, nebude postačovať. Na čom skutočne záleží spása všetkých vašich bratov a sestier na svete. No a teraz pozor. Dvaja spojenci, Rusko a Čína, spoja svoje sily. Už sa to deje. To sa udeje, keď povstane šelma s desiatimi rohmi, aby ovládla jej dlhosužovaný nevinný ľud. Šelma s desiatimi rohmi je Európska únia, moja dcéra, o ktorej sa v knihe zjavenia hovorí ako o Babylone. Babylon padne a bude ovládnutý veľkým červeným drakom, Čínou a jej spojencom medveďom, ktorým je Rusko. Keď sa to stane, bude vládnuť komunizmus. A beda každému, koho uvidia praktizovať svoje náboženstvo v ich prítomnosti. Všetky náboženstva budú zakázané, ale najväčšie prenasledovanie postihne kresťanov. Rímskokatolíci nebudú vôbec tolerovaní, a budú musieť slúžiť tajné sveté omše. Nastal čas, deti, všetci moji nasledovníci, aby ste začali plánovať svoju budúcnosť. Budem vás viesť v každom čase. Začnite sa pripravovať už teraz, pretože vám na to bude daný čas. Znova vám hovorí modlitby a to vo veľkom počte oslabia silu šelmy medvedia a červeného draka. Budú vládnuť len veľmi krátky čas, pretože potom budú, hádajte čo, čo nečaká úplne nikto z ľudí ani z týchto veľmocí, pretože potom budú zničení. Váš milujúci spasiteľ, vykupiteľ ľudstva Ježiš Kristus a niečo od matky spásy. Moje dieťa, tak ako viac božích detí príjma tieto sveté posolstva, tak ich aj viac ľudí odmietne. Všetci tí, ktorí sú môjmu synovi najbližšie, budú pokúšaní zlým, aby sa mu obrátili chrbtom. Oni budú trpieť najviac a pochybnosti im budú blokovať mysel pred pravdou. Zlý útočí na tých, ktorí najviac milujú Boha. Keď ich zaslepí pred pravdou, výťazí. Tí, ktorí si ctia mňa, Matku Božiu, budú tiež terčom, kde ich zlý odtiahne od knihy pravdy. Nikdy sa on zlý nevzdáva. Týmto milujúcim dušiam spôsobuje strašné muky, aby zapreli Božie slovo. Úpenlivo prosím všetkých, ktorí milujú môjho syna, aby počúvali moje volanie. Musíte načúvať, keď k vám hovorí môj syn. Neodmietajte šancu pomôcť svojim bratom a sestram získať väčší život, ktorým bol prisľúbený. Nedovolte, aby pochybnosti zasiate podvodníkom zabránili miliónom duší k záchrane. Toto je zúrivá opozícia, ktorá na vás bude útočiť od dnešného dňa. Musíte sa obrátiť na mňa, vašu matku, aby som vám pomohla a viedla vás a priviedla na pravú cestu. Vaša milovaná matka, matka spásy. Viacerí, a ja medzi nich patrím, matku spásy milujem, s tým som sa jej zasvetil. Spolu sa tým, že človek chce slúžiť nebu, tak my ho uznávame katolíci za kráľovnú neba i zeme. A keď máme nejakú núdzu, tak ku nej uhláme. To odporúčam napríklad aj jedna sestra mi povedala, to bolo strašné, čo som zažila po vlastnej rodine. Nie len tá štátna propaganda, vyhrážanie sa štátu, že nás potrestá, pokutuje, z roboty vyhodí. Ale toto sa dalo zvládnuť, aj ten televízor vypnúť. Ale najstrašnejšie, čo sa im podarilo, že vlastné deti, vlastný manžel na mňa všetci tlačili v rodine, že sa musím dať očkovať, lebo ich nakazím a že som vyvrhel rodiny, keď sa nedám očkovať a musím a denne som to musela znášať. A takto nás prenasledovali, že my sme nezodpovední a niekto, koho obklopujú rodiny, príslušníci, to bolo strašné, že on toto ona musela znášať. Viete, prečo vás takto nenávideli, že ste nezodpovedná? Lebo oni sa správali veľmi nezodpovedne. A keď nenávideli, že sme my neočkovaní, že, sme, že ich nakazíme, však vy ste zaočkovaní. Povedal mi, kto si v slobodnom vysielači, však vy ste zaočkovaní, čo sa vy bojíte, my sme nezaočkovaní, ak ten vírus príde, tak my, my zomrieme a my vás nenakazíme, pretože vy máte dokonalú ochranu, však vám to povedali v televízii, aj pán Biden vám prezradil a zaklamal, že kto bude očkovaný, nezomrie. Tak čo, čo tu tlačíte na nás? No, malý problém premietali svoj tieň do blížneho a nenávideli ho. To bola tá novoboserácká hystéria, ktorú sme zažili a poučme sa z toho, pretože to sa môže opakovať. Môže to byť ešte silnejšie, keď tu bude značka šelmy a budú tie negatívne emócie vy, vygradované a satani budú be, be, behnúť do tých ľudí, posadnú ich a oni nás budú nenávidieť, osočovať, ničiť, tlačiť, vyštvať zabiť, hodiť cez palubu. Toto je satanizmus. A pochádza to zo strachu, z dezinformovanosti, zo závisti, z nenávisti, kedy všetko dokopy z hlúposti. Tak to sa niekedy inteligentní ľudia premenia na totálnych primitívov. A idú natláčať inému niečo, s čím sú sami poškodení. Dáme, máme nejakú ukážku, čo Tiež Jan Sokol sa volá, ale to je filozof, ktorý kandidoval za prezidenta v Čechách. Škoda, že neúspel. Pustíme si niečo z jeho príbehu. Jan Sokol, filozof a signatář Charty 77, byl jedním z mála lidí, kteří měli přístup do vnitřního kruhu disentu. Muž, který stál po boku Václava Havla, který pomáhal psát prohlášení občanského fóra, který byl svědkem každého jednání v těch horečnatých dnech listopadu 89. Ale v posledních letech svého života začal mluvit jinak. Ne s nadšením revolucionáře, ale s hoškostí člověka, který poznal, že byl součástí něčeho, co nebylo tím, čím se zdálo. Všechno to bylo divadlo, řekl v jednom ze svých posledních rozhovorů. Slova, která tehdy média raději ignorovala. Divadlo s předem napsaným scénářem, s režiséry v zákulisí, s komparzisty na náměstích, kteří nevěděli, že jejich spontánní vzpoura byla dávno naplánovaná v kancelářích, kam běžní lidé nikdy nevstoupili. Představte si, že jste v listopadu 89 stáli na národní třídě, třásli klíči, zpívali hymnu, věřili, že píšete dějiny vlastníma rukama. A teraz si představte, že o 30 let později zjistíte, že vaše gesta, vaše hesla, dokonce i ten pocit svobody, to všechno bylo součástí plánu, který vymysleli lidé, jimž jste důvěřovali. Že revoluce nebyla vítězstvím lidu nad totalitou, ale dohodou mezi dvěma skupinami moci, které se rozhodly předat žezlo bez krve prolití, protože to bylo výhodnější pro obě strany. Sokol to věděl. A čím blíž měl ke konci života, tím méně dokázal mlčet. Dnes, když se díváme na Českou republiku 35 let po sametové revoluci, vidíme zemi, kde průměrný důchodce dostává měsíčně kolem 15 tisíc korun, zatímco bývalí funkcionáři STB, kteří přešli do nových struktur, vlastní firmy s obraty v miliardách. Vidíme zemi, kde se privatizace proměnila v největší loupež národního majetku v moderních dějinách kde tunelování bank a podniků probíhalo s požehnáním těch samých lidí, kteří na náměstích slibovali morální očistu. Sokol o tom mluvil otevřeně. Mysleli jsme si, že budujeme spravedlivou společnost, ale ve skutečnosti jsme jen otevřeli dveře novým lupičům. Byl to morální bankrot, který ho trápil až do posledního dechu. A otázka, kterou si kladlo stále častěji, zněla. Věděli jsme o tom od začátku, Nebo jsme byli jen užiteční idioti v cizí hře? Když se podíváme na ekonomická čísla z přelomu 80. a 90. let, vidíme fascinující paradox. Zatímco běžný dělník v továrně vydělával v roce 1990 průměrně 4000 korun měsíčně, První vlna kuponové privatizace přenesla majetek v hodnotě stovek miliard do rukou úzké skupiny lidí, kteří měli správné kontakty. Sokol to popsal slovy. Prodali jsme národní bohatství za cenu starého železa a pak jsme se divili, proč jsou lidé naštvaní. Hej, Veru, v tomto videu na inom mieste je, že spomína tam nejaký podnik, ktorý mal hodnotu 2 miliardy. Je si v Čechách. Bol predaný za 100 miliónov. Ľudia prepustení. To bolo rozpredané, čo zostalo. A tí, ktorí začali investovať cez ten podnik, tak zarobili na ňom 5 miliard. S požehnaním štátu a cirkvi. Ale u nás zase sa biskupy ozvali. Myslím, že to Rudolf Balaž inicioval jeden taký najodvážnejší pastierský list, kedy nazval tú privatizáciu po novembrovú najväčšou lúpežou v dejinách nášho národa. 90. rokoch, neviem presne v ktorom roku. Je veľmi, ale veľmi zaujímavé je, že podpísalo sa za to nie všetci biskupy, ale iba 9 biskupov a vtedy 5 boli za mečier, ktorí to za najväčšiu lupáš nepovažovali. Tak tu bola taká krásna momentka, že neboli jednotní, ale bolo to pravdivé, pretože aj biskupy sú za, aj proti a nemali by sa hrať na nejakú falošnú jednotu, lebo je to trapné. A mali by k tomu ešte povedať, keď povedali A, aj nejaké B, nejaké dovysvetlenie. A možno Jan Sokol, to bol jeden z disidentov, účastník okolo Václava Havra v tom úzkom kruhu tých disidentov bol. A bol naivný a dobrotivý a myslel si, že bude tu sloboda, že ten strašný režim komunistický sa skončí, príde tu niečo lepšie a keď zomieral, pred pár rokmi tak povedal svojim deťom a príbuzným promiňte. A študentom sa ospravedlnil, že komunisti nebol dobrý režim, ale to, čo prišlo, je oveľa horšie. Je tu ekonomická nesloboda. Tá je ešte horšia ako tá politická, ktorá tu bola za komunizmu. Prepáčte, aj študentom. A zverejnil vraj nejaký nejaké svoje pamäte a príbuzní povedali, no takto za 20 rokov to uverejníme. Toto to je nebezpečný materiál. Zistil, že v zákulisi rozhodovali a nie občanské fórum a Václav Havel, ale prišli tam nejakí poradcovia, z tajných služieb, bankárskych, nejakí veľvyslanci, ktorí sa predstavili, že sú to poradcovia, kde si v podzemí, komunisti tam mali nejaké tajné chodby, nejaká izba, kde bol neon, kde nebolo ani okno a kde zasadali a rozhodovalo sa pri revolúcii, kto si rozdelí vprev, kto bude šéfom banky, kto bude šéfom médií, kto bude politickej strane, kto bude na ministerstve, Tvárili sa vraj, že sú to poradcovia, ale správali sa ako generáli. Boli to agenti svetovej vlády. V 89. Bolo to dopredu nachystané. Ďaká Bohu, že nebolo krvi prelievanie, že to odovzdanie moci, tie svetové veľmoci sa dohodli, ale boli ľudia oklamaní, nejakou kuponovou privatizáciou. U nás sme za tisíc korún dostali 10 tisíc cez kuponovú knižku, ale napríklad na Ukrajine či v Rusku ani nejaký čubajs dal tiež podobnú kuponovú knižku a nabulikal ľuďom, tým Rusom, Ukrajincom, že budete mať a tá kuponová knižka bude privatizácia toho komunistického majetku a bude to mať hodnotu dvoch eh, veľkých vol, volga ako dve volgy, keby to boli a, ľudia počase zistili, že môžu s tým kuponovou knižkou tam, akurát si to za flašu vodku vymenili a niekto to skúpil a sprivatizoval. Je to miliardár a všetci sa na ňo pozeráme. Je úspešný, je to nemravné, to chore. No a títo miliardári robia aj vojny. Im je miliarda málo, oni potrebujú desiatky a stovky miliard a potom rozhodujú o nejakých vojnách. To je šialený tento svet. Ďaká Bohu, že to skončí. No a čo na to Boh Otec? Keď sme mali Matku spáse, Pána Ježiša v knihe Pravdy, no počúvajte takéhoto. Nikto z vás ho asi takéhoto nepozná. Myslíme si, že to je senilný detko a tak to urážame, alebo že sa o nás nestará, alebo že vôbec mlčí aj v nejakej inej galaxii. Prišiel aj do tejto galaxie, na túto zem, niečo nadiktoval sestre Mary Kerbery 15. júla 2012. No počúvajte. Prijaté počas adorácie sv. Eucharistie. Moja najdrahšia dcera je ťažké pre moje deti zostať bez hriechu kvôli kliatbe, ktorú na ne uvalila ruka hada. Nikdy neočakávam, že moje deti budú vždy úplne bez hriechu, pretože to je nemožné. Je dôležité, aby každý, kto pozná učenie cirkvy môjho syna na zemi, hľadal pokánie za svoje hriechy tak často, ako je to len možné. Skrze pokánie bude ľahšie zotrvať v stave milosti a to vytvorí bariéru voči ďalšiemu pokušeniu. Deti moje, teraz budete svetkami veľkých väčšných zmien vo svete. Veľkých aj väčšných zmien, tak je to. Tie sa udejú potom, ako sa uskutoční varovanie. Hoci mnohí budú tieto posolstva z neba ignorovať, pre tých, ktorí ich príjmajú ako Božie slovo, je dôležité, aby sa pripravili. Ste článkom mojej výzbroje proti nepriateľovi a prostredníctvom vašej viery vás pozdvihnem a ochránim pred prenasledovaním. Práve vaša láska k môjmu synovi Ježišovi Kristovi, spasiteľovi vesmíru, mi umožní zachrániť tie deti, ktoré nemôžu zniesť Božie svetlo. Vaše posvetenie láskou, utrpením a modlitbami bude ich záchrannou milosťou pred pekelným ohňom. Toto, keď spomína nejaká literatúra, tak to je už mystika. Že naše utrpenie modlitby neporozpievajú len nám, ale môžeme trpieť za hriechy iných a naše to pretrpené, to premodlené môže za niekoho byť obetované a to môže zachrániť duše niekoho. Toto je už mystika, vážený. Nie každý tomu rozumie, Niekto myslí, že to konšpiračné teórie, to sú konšpiračné fakty pre zasvetencov. Nebojte sa o seba, ale o tých, ktorí nielenže nevidia, ale odmietajú vidieť časy, v ktorých dnes žijete. Prípravy sú dokončené a nastal čas, aby sa začali zmeny, pretože nedovolím, aby šelma kradla duše. Tento zásah, ktorý bol ľudstvu tak dlho slubovaný, sa uskutoční veľmi skoro a potom sa začne boj o záchranu mojich detí. Nebojte sa mojej ruky, lebo keď padne, bude použitá na potrestanie tých, ktorí sa snažia zničiť moje deti. Zastavím ich pred zvádzaním duší zastavím ich v ich vražedných úmysloch a vyhladím ich falošné chrámy, ich skazené kulty, ich falošné modly, ich mesta, ich národy, ak budú naďalej odmietať ruku, ktorá ich živí. Toto je Boh Otec, ktorého málo kto verí, že sa dokáže nahnevať, že potrestať. Ale to je pravý Boh. To je biblický Boh Otec. Ak niekto nehovorí nič o modlách, o trestoch pre falošné chrámy, falošné učenia, falošné kulty, je to modernistický bludár, ťažko poškodený. Boli varovaní, vy moje milované deti budete môjmu synovi nápomocní pri ich záchrane. Nikdy sa nestrachujte, pretože tí s pečaťou živého Boha sú nielen ochraňovaní, ale dostávajú milosti na obranu Božieho slova tak, aby dar života bol udelený čo možno najviac dušia. Váš milovaný Otec, Boh Najvyšší. Tak čo, bola to konšpiračná teória, vymyslela, čo keď, túto, čo keď to bol Boh Otec náš Stvoriteľ osobne, konkrétne a po slovensky. K čomu sa ja osobne prikláňam? Dáme pauzu a vytočíme hostia do poslednej časti. tam Janka z Banskej Bystrice. Áno, prosím. Halo, halo, Janko, halo. sériu, si vo vysielaní. Á, dobre, dobre. Prosím ťa, dopočul som sa v nejakom proroctve od Jaheny eh, o dvoch červotočivých pápežoch. Neviem o tom nič. Praj o tom niečo vieš, povedz niečo. Už môžem hovoriť? Môžeš, počúvať si vo vysielaní. Dobre, tak Pozdravujem všetkých. Pán Boh žehnaj všetkých, ktorí aj dobrých, aj zlých. No, počujem, dobre ma počujete? Halo? No tu sú už len tí dobrí, zli vypli a povedali, nedali, nedá sa to počúvať. <laughs> no, takže takto, no, tieto prorodstva, neviem, či si da, da, či, o, o tom čítal aj ty niečo, ale je to Len takto, som že... počul dvaja červotočený pápež. Ja videl som na tvojom, keď som ťa navštívil Bystrici na balkóne, máš červotočenú sochu Krista pána. Čo si s ňou urobil? Jaj, no tá socha ešte sa ešte robí. Je tam, bolo tam strašne veľa červotočov. E, tak to bolo s tým roboty. No, no, no poviem taký príklad, že červotoč, ako to, duchovný červotoč sa dá krásne, alebo čokoľvek duchovné porovnať aj s pozemskými vecami. Vlastne Boh nám dáva obrazy, aby sme vedeli čítať, čítať Božie znamenia. To znamená červotoč. Čo je to vlastne? To je nejaká, nejaký chrobák, či je to husenica? To som nikdy nevidel. Ale dierky mm. som videl aj, aj na tej soche u teba. No je to, sú to sú to chrobáky, také malilinké, neviem aké, ja som to nevidel, ale je to také skoro neviditeľné, či aké. No a proste je taká vec, tak silná vec, že to dokázalo rozbiť lode Kolumbusovi, či komu to bolo, neviem. Proste stavali a zrazu sa to rozsypala celá loď, zrazu toľko bol to, že nemohli vycestovať. Takže e, chcem povedať, že vlastne No aj v duchovnom živote tak je. No prvé štádium, dá sa to ešte, hej, proste na, na natreť, impregnovať, no. Ale keď to už je zasiaté, no, to už je ako prach. Doslova ako prach. A keď sa s tým ktoré... nič nerobí, tak sa celá socha drevená, krásna, premení na prach. A tie dierky v tej soche vlastne nevidíme chrobáka, ale vidíme že už piliny, taký prach drevený ide a už je problém. A treba niečo robiť. Ty si s tou sochou urobil. Tuším, že ste to nejako zastavili. No takto, hej. Lebo niekedy, keď je to už veľmi, tak zajdené, tak náter nestačí. Tam už doslova treba tú sošku honoriť do takého špeciálneho roztoku, aby to si tá, tá tekutina nasiala celé tú, to drevo, tú, tú, tú vlastne až do hĺbky. No a toto vlastne je podobne aj s dušou, no presne tak, že vlastne duša, keď už je v smrteľných riechoch, tam už nestačí len tak halabala toto, tam už doslova stať také pokáne robiť, no pokáne, lútosť, buď úplne, úplne lútosť samozrejme, no a potom už niekedy, keď treba, tak aj to za zúčinenie, no, keď takto nakradne musí vrátiť. To nie, že keď ublíži e, nakradnuté vrátiť, no napraviť, čo sa dá, no niektoré sa napraviť nedajú. Dokonca je také akože ľahké veci, no napríklad ohováranie. Keď človek osočí niekoho, napríklad poznáme, hej, medzi Pálko, ty vieš, poznáme takých kolegov, osočili a to sa už nedá vrátiť. To je taká skaza, že my dobre meno ťažko napravíme. Aj po stáročiach, doslova. Takže to je a dá, je... sa to, dá sa to napraviť tak, že poviem verejne, čo sa mi stalo, že keď ma niekto osočí, že som špina hnusná, tak Hej. sa priznám, že ja nejaké, nejaké svo, svoje špinu nejakú mám na monterkách, ale špina hnusná nie som, ale ten, ktorý to o mne povedal, bez dôkazov, ten je pravdepodobne má v sebe špinu hnusnú. To sa dá takto sa obhájiť, no ale horšie je, keď tie inštitúcie, tí ľudia to nechcú vyriešiť a nehajú to takto 10 ročia. No, toto je to vlastne to dobré mento a to sú tie čajotoče, tie duchovné, tie, tie metastázy duchovné, takzvané Alzheimery a podobné. Vlastne aj ten Alzheimer, Alzheimer je taká, je vlastne, hovorí, sme minul, o tom, o tom sme minule hovorili, že, že vlastne človek zabúda, <clears throat> zabúda je taká choroba, je poznáme Alzheimer, no hej. Ľudia zabúdajú len no čo horšie, no, že tento Alzheimer, Alzheimer je, má skoro každý druhý človek, by som povedal, tretí človek. Duchovný Alzheimer, to je ešte horšie. Zabúdame na Boha, na vlastné rodiny, deti, manželky. Je, musí, ide do kočmy, nechá tak rodinu zabudol aj kde býva, opije sa, alebo aj triezvy, keď je. Zabudne, že má ženu, deti a tam sa baví a míňa peniaze alebo hazardné hry. A takisto aj ženy, hej no. Už teraz, bohužiaľ. No a takže toto je ten duchovný Alzheimer, ktorý treba liečiť predčasne, skôr, kým ešte to nenabehne, ešte horšie. A toto treba vlastne skúmať, každý sám seba, že vlastne čo, nie som ja chorý. Nemám tu červotočenia náhodou. Aha, treba, treba ísť za Pánom Bohom. Takže Boh je všetko možné, no a potom ten Čeutoč je taký silný, že dokáže aj nákaziť národy, ako hovorí táto vizionárka, mystička, ako sme hovorili, uh, aj, aj takisto Newmanová, súd nad národmi. Hovorí beda všetkým, ktorí nepríjmu Božie varovania. Uh, aj my, kresťania, aj tam my sme ako prví, že Boží súd začne od, ako sa hovorí, od dverí kresťanských, od Božího, od dvora kresťanského. No ale keď my nepočúvneme, tak beda nám prvým ako. Ktorý máme no to dobre hovoríš, lebo táto hierarchia, to sú naši otcovia, ako ktorým máme prirodzený rešpekt a úctu, pretože no. nám dávajú sviatosti, vedú cerkvy a rodiny, ale ich červotoč sa prejavuje tým, že vidia okolo seba modernistické problémy, to bol Sobáš, Geja v Čechách, to je kardinál Fernández napadne sedem bolestnú, alebo pápež František povie, vakcíny sú len dobro a ukradne výhradu vo svedomí a tento pápež e, Leo povie, že výhradu vo svedomí treba rešpektovať, to je katolická hodnota obrovská, ale František je úplný svetý, svetý otec František a tieto jeho chyby vôbec nepomenuje, nepovie prepáč a tvári sa klame, že pápež František je svetý a preto je zčervotočený. Čo na to povieš? No vieš. A, a preláti nás nepoučia, oni sa tvária, e, že ako debilkovia, že to nevidia, nepočujú, nie, oni to ne, nevnímajú. No to, čo, čo toto za kresťanstvo? Čo toto je za červočočené vzťahy? Modernistická církev nezakotvená v Kristovi zbabela. Žiadne beda nepovedia nikomu. No, tak vieš, no, akože treba povedať, napomenúť s láskou, prčí aj s láskou, hej, akože. Ale to chcem povedať, že to bolo, bude aj vždy. Toto hovoria sveta hovoria všetci svetí proroci mystici, aj tá Neumanová, aj e, tá JHN, ale proste Emerichová, že toto, toto príde. To je pred, toto, sa, toto pani hovorí, keď to príde, nebojte sa, toto všetko musí prísť, mojom ma nebudú zabíjať. Ale nebojte sa, toto musí prísť, neplašte sa, hovorí pán Ježiš. Zdvihnite hlavy. Keď toto príde, modlite sa, zvýšte od modlitby. Takže áno, vieme, o čo ide, ale čo môže byť riziko? Riziko môže byť to, človek môže uletieť pri posudzovaní. A to si musíme každý a ja, každý dávať pozor, aby sme neskončili ako Luther. Hej. On síce aj mal pravdu, ale uletel, bohužiaľ, uletel až tak, že, že vyletel z cirkvi. Takže, no a potom to lutoval na konci, no, na, ako podľa tých svedectiev, čo, čo jeho bratia. Hovoríte, že aj píše, životopisy píšu, no ale nebudem ani hovoriť, lebo to potom to bolo hrozné, tam ďalej, potom už keď okolo jeho smrti. No ale nech pán Boh odpustí. Ale chcem povedať, že áno, deje sa to. Ja vždy, keď dačo poviem, áno, tento človek koná zlo, nie je to správne, ale modlíme sa za neho. Toto sme mali hovoriť vždycky, keď niečo niečo, ako keby posudzujeme niečo, napríklad očkovanie, napríklad očkovanie, hej. Nebolo to správne, ale musím povedať, Pane Bože, neodpustí mu to, nedaj ho do pekla a prosím ťa, daj, nech sa obráti. A, a ešte tak, treba tak. možno dodať, že tí, ktorí odporúčali vakcíny, to možno mysleli hm. aj dobromyselne. Vlastne oni že vlastne oni uverili tej propagande, že vakcína to vyrieši, vakcína je dobro, no pápež povedal, že to je skutok lásky. Oni to mysleli vlastne dobre a išli tam, no ale niektorí majú aj vedľajšie negatívne účinky, niektorí sú zabití a no. keď o tom mlčíte, treba ich usvedčiť, že vy strkáte hlavu do piesku a ste obete živej propagandy. To je naša povinnosť v médiách. Povedať niektorí, to. Veď aj bolo hovorené, bolo, bolo, ale nepočúvali. Takže a toto, to bolo... čo hovoríš ty, že treba sa za nich modliť, to je zase tiež veľmi dobré, dôležité. Dôležité, lebo bez toho sa nepohne nič. A oni, no každý si bude zodpovedať za, za toto veci, takéto veci za svoje činy zodpovedať, to je pravda. No tí, čo mali poznanie, mohli, nebudem hovoriť mená, mohli, mohli počúvať, áno, mohli. Mohli aspoň počúvať a uvažovať, ale čo je najhoršie, pri, e, keď bude Boh súdiť, e, akože on nebude akože, že dobre padol si, ide o to, že, že človek ani len nepripustí, že sa môže míliť. To je to najhoršie, to je diabolské. Človek musí pripustiť, aha, čo ak sa mýlime. No, že pri očkovaní mnohí toto ani len nechceli pripustiť. A toto bola, toto je diabolské. Toto je farizejské a toto robili farizeji. Oni ani nechceli ani len počuť, keď pán hovoril pravdu. Nechceli ani len. A toto je to, čo im pán vyčítal, že, že, že vy viete a predsa nechcete. A toto je to. Viete a nechcete. Dokonca aj vedeli, že to... A nechceli to... Po... No a toto je to. Keď človek Počkaj, nevie... Ježiš farizejom vytkol, že hovoria, ale nekonajú. To by sa dalo aplikovať na našich biskupov, že hovoria, počúvajte odborníkov, Áno. Ale oni tých odborníkov nepočúvali. Oni počúvali iba jeden typ proštátnych, profajzerovských, mhm. podplatených odborníkov. A to je ten hriech. A nedali si povedať druhými odborníkmi, ktorí boli prenasledovaní. To je ten červotočenú máme hierarchiu a toto sú tie červotoče v tých svatých sochách neliečená, neponorená do, do Božej milosti. Ale je tu ešte špeciálny roztok, ako to hovorím, keď sa ponárajú sochy v taký, takýchto prácach reštátorských, tak ten červotoč dokáže zničiť všetky červotoče do bodky. Podobne to aj toto, Církvi. Máme sviatosti, svetá sloveď. To je špeciálny roztok, ktorý dokáže zničiť všetky hriechy. Takže napriek, napriek chybám ľudským ktoré, ktoré sú církvi. Pán Ježiš nezvolil anielov za kniazov, ale ľudí s chýbami aj. Takže on to vedel. No a takže napriek tomu nezničí církev katolícku. Nikto, nikdy. Keby, svätý Augustín hovorí, že keby nebol duch svetý církvi katolíckej, už dávno by sa rozpadla. Takže to je znakom toho, že napriek týmto kariakým čo sa čo udialo v círky našej, takže je tam ten duch svetý, tak či tak. Brány takže... pekelné ju nepremôžu, to je jeden z dôkazov, um... že Kristovo slova platia minimálne 2000 rokov. 2000 rokov a budú platiť, lebo pán Ježiš povedal, že pred príchodom, pred druhým príchodom príde toto čo hovoríš teraz. Aj to očkovanie k tomu patrí, aj mm, proste ten úpadok, hej, toto všetko. A hovorí, že bude úplne na dne, jo, ako hovorí pán Ježiš, aj tých, o tých svetých hovoria. A nepríde skôr druhý príchod, kým sa neobráti Izrael. Takže Izrael sa musí obrátiť, nie všetci, ale masívne bude Arabi, e, proste mnohý, celý svet, to bude masívne a bude potom aj prenasledovanie zároveň, lebo tí, čo sa neobrátia, budú ešte horší, to bude nakrátko a potom bude to, to, va, to varovanie, ten, no varovanie, hej, proste tento vyliade Ducha Svetého, takže to bude dať nejaký čas pokoj, taký Boží pokoj na nebi, ako keby no, na zemi bude, ako keby nebo, hej, No a toto, má, toto, a toto všetko, čo sa deje teraz, to je vlastne znamenie e, pred príchodom pána Ježiša, no už diabol kope, už zúri, takže on vie, že už sa čas sa mu kráti a preto je toto takto. Takže my sa musíme... Janko, ty chodíš do kostola veľmi poctivo, si jeden z tých katolíkov zbožných a 10 no. ročia, neviem či celý život, ale chodíš. Prosím ťa, počul si niekedy varovanie na Svetej Omši od biskupov, od kňazov, ktorí sa tam striedajú. Poprvé no. po Antikristovi, uh mhm. -huh. po druhé, že pán Ježiš môže prísť za nášho života a po tretí, že títo satanisti prepadli planétu, už aj cirkev a že chystajú svetovládu a záverečný prepad planéty. Počul si niečo takéto v kostole? Ja som to nepočul za celý svoj život. No vieš, čo to sú? Napríklad no, v advente. V advente je na to krásna doba, príležitosť, každý týždeň nejakú tu. Takže e, no, chystajme nie. sa na Kristov druhý príchod. Kde? Oni to neveria, oni si myslia, že to príde, ale za tisíc rokov. To je najväčšia nie. tragédia modernej, modernistickej cirkvi. A nejakú Máriu Božie milosrdenstvo tu odsúdia. To len pár takých, čo to povie, ale ako, no, to, nič, ticho sa, ticho, ticho, ticho. Ale to je súčasť, súčasť tohto hovorím, že páni... Není to, budú... to chrápanie, toto, adventné. Čo no, toto my, no, ako my bedlíme? Ako chystáme no. ten celý svet? Či číkame ho? Že všetky náboženstva sú v poriadku, že hriech už neexistuje a že pekličko je prázdne, však vy chrápete, ste zčrvatočení až na no. nejaké no. výnimky. To treba im zarevať, keď máme slobodu, lebo inde to nebudú počuť. Mm, tak to hej. No vieš čo, keď hovorím, to je súčasť tohto Božieho plánu. Takže to, tento spánok, no tu sa aspoň ukáže viera mnohých. A, a čo, aj milosrdenstvo. Vlastne Boh, keď toto ľudia, keď uvidia tú, tú, tú zaspatosť a tú katastrofu, tak ľudia budú robiť pokánie. A vtedy budú ešte viac Boha milovať a budú odprosovať. Takže to milosrdenstvo sa ešte viac ukáže Božie. To je také bo zvláštne Božie tajomstvo, že ako to Pán Boh. Že tá láska je ne, naozaj nepochopiteľná a my ani to ne, ani, ani šajnu, ako Boh čaká na každého, hoci aby som my ľudia, aby sme nečakali na hoci koho, na takých, také, akých to je pravda, hej, lebo no ale vidíš, no že Boh je tak dobrý, že On chce každého spasiť a my to až nevyudíme tú cenu, že akú má cena ľudská duša to my ja nevieme, to, to ani to, že... No, počúvaj, to, máme že... tu reakciu. Pán Pakoš, no. dávate si, dávajte si dobrý pozor, čo šírite. Ako pred chvíľou o tej šelme, Medvedovi či Drakovi. A takisto akejsi žene, ktorá šíri v úvodzovkách posolstva Ježiša, vykričník. Má tá osoba moc, ktorú jej dal Boh? Ako Aha. to tá osoba môže dokázať? Pán Pakoš, nešírte blúdy, podpísaný strážca. Ďaká za reakciu, pán strážca. Tak vám zareagujem, že knihu pravdy, tá je tu od roku 2015 kompletne. Tiež som neveril tým posolstvám, proroctvám, ktoré prichádzali. 20, možno 1, 22 bodov veľmi vážnych sa už naplnilo. Povedal som vám proroctvo, že Čína sa spojí s Ruskom a prepadnú Európsku úniu. Keď to zajtra príde, nebudem sa tomu čudovať, pretože Európa štve do Ruska. Štvú do Ruska. Je otázkou času, kedy sa Rusi s Čínou spoja, prepadnú Európsku úniu a vyťahajú ich za uši, podobne ako provokovali 8 rokov, či koľko provokovali Ukrajinci alebo Západ, provokoval, kopal do Ruska, 14 tisíc dombasanov tam vyvraždil, v sa upalovali ľudí, vymenili prezidenta, kopali do Ruska, chceli ísť do NATO, oni vedeli, že Rusi to nedovolia. A Rusi tam vtrhli a boli vyprovokovaní. Iba kreten by si to nevšímal. Ešte môžem že povedať, západ, západ kope do Ruska a provokuje. A Rusi, e- keď nás tu vytrískajú, prepáčte, to je len, pro, to je len predikcia. To mm. Ktorá sa môže zajtra naplniť. A keď to príde, ja cítim povinnosť, v Rádiu Lumen vám toto nikdy neoznámia. Ani tých 20 splnených vecí z knihy Pravdy, ktoré sa splnili, nikdy vám nepovedia, že nejaká kniha Pravdy je dobrá. Všetko je zlé. Hodia to ako primitívy do ohňa. A to, že je to hriech proti Duchu Svetému, znevažovanie proroctiev, ktoré sa tu plnia. Kto vie, či sa toto dá odpustiť? Neviem, či sa hriech proti Duchu Svetému dá odpustiť, Janko spovedí. Však to sú no. veľmi vážne veci, to sa nerobí z toho sranda. Ide o to, že, že zjavenia mnohé nie sú uznané, niektoré sú, niektoré sú v stave skúmania, ako je Medjugorje, je neuznané, ale je to ako miesto modlitby. Táto kniha, neviem, nepoznám ju, čo hovoríš, hej, čo to je zač, ako toto, ale napríklad o tom Rusku, alebo tak, no tak to vám poviem, že Páter Pio, e, istý kňaz písal, on bol s ním aj americký, povedal, že Rusko sa obráti a bude príkladom pre celý svet. Že, a, že, a že povedie, že, a, že a po, a po Rusku sa obráti Amerika hneď a potom celý svet. A to hovorí tý Páter Pio, že vlastne dokonca Newmanová hovorí, že že na Kremlin aj latinské kríže. Že, že tam, a to sa aj všetko teraz plní. Viete, pána Maria Fatih hovorila, že keď nehovorila, keď hovorila, že, že Rusko bude vyčom a že tam bude komunizmus, to nehovorila, pretože máme sa modliť za Rusko, pretože je zlé. No preto, lebo už vtedy boli plány zničiť Rusko. Ehm, títo, ako sa tá sekta volá, rýchlo MMM, no, zabudol som, hej, tak vlastne tam už stáročia proti Rusku, Napoleon, eh, Tito, hej, Hitler a tak ďalej, hej, lebo Boh má, ak má plán, čo aj má plán s Ruskom, tak vlastne, ako hovorila, on nás s Ruskom zvíťazí. Nakoniec hovorí, hej, no, tak sa teraz splní. Zákaz, zákaz satanizmu v Rusku, zákaz hm, potratov LGBT, dokonca pod trestom, hej, pokutov teda a eh, šírenia verejne a, ta, ta, a to, toto nerobí nikto. A o Európe je pravý opak. Šírenie, podpora a ešte dokonca naopak, kto by mal také reči proti LGBT, tak ho ešte aj do basy zavrú. V Amerike už je pokuta, dokonca v Nemecku takisto. Hej. Kradnú deti v Norsku, v Anglicku. To je normálne známe. Verejne kradnú, sociálka príde. A, toto, a v Rusku podpora detí. Rodiny teda. Hej. Tak majú aj Rusi svoje hriechy. Ale no, máme tu predikcie aj z garabandalských posolstiev, že pápež mm, no. pôjde do Ruska, zatiaľ tam nebol a keď sa vráti, vypuknú v Európe nepokoje. To, že prepadne Rusko, Európa, bude tu komunizmus, predpovedala pred 60 rokmi blahoslavená Elena Ahiello, okrem knihy Pravdy. Pocítite zemetrasenia, potom má prísť, keď pápež opustí Rím, budú zemetrasenia, bude varovanie, zvýšená rotácia Zeme Slnka, bezprostredne pred kolíziou hviezd a potom príde pravdepodobne aj nejaká vojna a možno toho bude súčasťou toho proroctvo. Budeme to sledovať, ja nehovorím, že to je neomilná pravda, je to predikcia, ktorá je v knihe pravdy, tá prav, kniha pravdy sa plní, tak vás varujem, aby vás to neprekvapilo, lebo inde sa to nedozviete. Mm. A ešte to som chcel povedať, že vlastne neviem, či to no, mnohí to nevedia možno, že Lenin bol skolený západom. Takže komunizmus bol vymysel západu, nie Ruska. Nie Ruska, aby zničili kresťanstvo. Alebo slovanský, najväčší slovenský, slovanský národ v Rusku, Slovania. Takže to je najväčšou prekážkou, prekážkou pre globalistov Rusko. A, takže Trocký Lenin, on bol školný západom. Takže revolúcia, prvý prevrat Majdan bol, takže to je, a, a po, doteraz to pokračuje. Takže No tak, plán... čo, čo, bolo, čo bolo očkovanie násilné, to bola besnata za satanistická. A všimnite no to... si, že to ukončil zásah Ruska na Ukrajinu. V jednom no. momente vojna skončila. To je predobraz toho, že bude značka šelmy, takto vnúcovaná a ukončí to možno a nejaké Rusko, ktoré to tu týto satanistov prevalcuje. Sú to tajomstvá, nevieme no. presné detaily, ale vážme si, čo sme dostali a obrovskú chybu robia tí, ktorí tieto proroctva ani nečítali, ignorujú ich, napľujú na ne a keď im po, pripomením ako moderátor, že sa to nejaké veľmi vážne prorodstva splnia, majú ma za idiota a nepošlo mi ani cent na účet. Robíte obrovské chyby, ste spolu, spolu mhm. zodpovední za tie dezinformácie. Posledná veta, bratu, a končíme. No, takže môžeme sa pomôcť, ak chceš, hej, krátko. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, za tvoju trpezlivosť s nami, za tvoju lásku a prosíme ťa pre tvoje umúčenie a pre tvoje na Tvoju lásku a lásku Panny Márie, mocné radovanie o pokoj na duši a dar modlitby, aby sme sa modlili neustále každý deň